Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Skan redzējums ielūdz Gregoras skola pie mikrofona mācītājs Arts Druvietis. Kā parasti arī šajā reizē sāksim mūsu redzējumu ar aktuālitātēm par to, kas jauns Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. Kas jauns Gregoras skolā? Mīļi aicinā mums pievienoties uz slavēšanu, kas notiks otrdien 9.30 vakarā. Trešdien, 1. oktobrī, 2007. vakarā Gregoras skolā būs īpašs notikums. Sāksies jaunais alfa kurss. Ceturtdienās studenti palīdzēs veidot alfas arī citur Latvijā. Rīgā Daugogrības Baltijā draudzē alfa sāksies 25. septembrī, taču Rīgas Jēzus draudzē un Valdemārpilī tas notiks 2. oktobrī. Piektdien, pulksten 15. visi mīļi aicināti uz dievkalpojumu skolas kapelā. Jau laikus savos plānotājos atzīmējiet, ka rudens rekolekcijas notiks 24. un 25. oktobrī. Skolas mājaslapā kalendārā apskatāms lekciju saraksts, taču pirmdien un otrdien būs īpaši interesantas lekcijas par Pāvila vēstuli galotiešiem, ko vadīs pazīstamais mācītājs Dons Ričmans no ASV. Skolas mājaslapā ir atjaunot arī asociācijas lapas sadaļa. Tur var uzzināt, kas ir skolas asociācija un ko tā dara, kā arī iepazīties ar skolas draugu un atbalstītāju informatīvo izdevumu durvis. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Svētā Gregora skolā tuvāko mēnešu laikā, kā parasti var uzzināt Gregora skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājaslapā. Mājaslapas adrese ir www.gregors.lv. Sīkāku informāciju par Gregora skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 382 2403 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. es saku, kungs, tu man devi dzīvību, izteikt nevaru. Cik daudz man nozīmē, tu mani izglābi. Un viss, kas esmu, kas man ir, es atdodu tev, kungs, lai tava gaisma būtu ēna. Tev paklausīt es lūdzu, lai varu tevi vairāk vēl iepazīt, vādi katru manasī. otro día Eu vivo es día dias. vivo es quatro dias. vivo es Svētajos rakstos mēs varam manīt, kā Dievs runā un mudina kristiešus neslāpēt svēto garu, nenonicināt to dāvanu vai dāvanas, ko Dievs ir devis. Un mēs varam redzēt, ka Dievs pats atklāja savā vārdā, ka tas nav vienkārši mūsu spēks vai mūsu dabiski iedzimti talanti, ar ko viss beidzās, kad runa ir par kalpošanu. Mēs varam redzēt rakstos vairākas vietas, kas ļoti skaidri runā par svētā gara dāvanām, kuras Dievs dod, lai viņa bērni varētu izpildīt to kalpošanu, uz kuru Dievs viņus aicina. Ļoti bieži mēs pat varam nepamanīt, cik būtiski ir šī lieta un cik viegli tā ir paskriet garām. Mēs varam palaist garām tos vārdus, kur Jēzus saviem mācekļiem pavēla palikt Jeruzālēmē un neiet tālāk darīt par mācekļiem visas tautas, bet palikt Jeruzālēmē, kamēr viņi tiks apģērbti ar spēku no augšienes, un tad iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Ir ļoti būtiski, ka mēs katrs savā ceļā, mēs nemēģinam iznest viņu pašu ar savu spēku. Lai nenotiek tā, kā Pāvils saka, pārmet galotiešiem vai garā iesākuši jūs miesā gribat pabeigt. Lai nenotiek tā, ka mēs garā saņemam aicinājumu no Dieva kādu kalpošanu veikt, kādu konkrēta veida dzīvi dzīvot, bet tālāk izdarīt, piepildīt šo visu mēs gribam savā spēkā. It kā tur mums nevajadzētu Dievu. It kā kalpošana būtu mūsu darbs Dievam par godu, nevis Dieva darbs caur mums. Kalpošana nekad nav bijusi nav un nekad nebūs kaut kas cilvēku pašizdomāts, kaut kas cilvēku iniciatīvas radīts vienkārši tāpēc, ka kādam nebija ko darīt vai ka viņam likās, ka tā būtu labi. Patiesa kalpošana vienmēr sākas ar Dieva aicinājumu, un Dievs ir tas, kurš aicina, un Dievs ir tas, kurš pilnvaro un sūta. Un tad, kad viņš pilnvaro un sūta, mans novērojums ir, ka parasti viņš sūta uz lietām, kuras savā spēkā nav iespējams izdarīt. Bieži vien tāpēc kristieši viļās un secina, ka laikam viņi ir pārpratuši vai pārklausījušies, vai nav īstais laiks, vai vēl dažādas secinājumas, kāpēc nekas nesanāk. Kamēr patiesībā bieži vien mūsu kļūda ir vienkārši tajā, ka tā vietā, lai saņemtu Dieva svētā gara spēku, svaidījumu un dāvanas, kas ir mums vitāli nepieciešams mūsu kalpošanā, tā vietā, lai to sagaidītu, saņemtu, izlūgtu, pārkāpt pāri visiem iekšējiem šķēršļiem, lai Dievs mums to varētu iedot, mēs to varētu saņemt, tā vietā mēs bieži vienkārši aizskrienam dzirdējuši, ka Dievs aicina, vienkārši aizskrienam savā spēkā. Un rezultātā paiet kaut kāds laiks, un mēs secinām, nav, nekas nesanāk, nekas nebūs. Nekas neliecina par to, ka te kaut kas notiks. Tā ir vienkārši tāda miesīga skriešana, tur nav nekā no Dieva gara. Lai tas tā nebūtu, ir ļoti būtiski, ka mēs tiešām rūpīgi izmeklējam savu sirdsapziņu, vai mēs esam gaidījuši uz Dievu, vai mēs esam savā spēkā mēģinājuši lietas darīt. Lai tas tā nenotiktu, ir neaprakstāms svarīgi, ka mēs meklējam Dieva svēto garu, meklējam būt piepildīti ar svēto garu, svētā gara vadīti un svētā gara dāvanām apbruņoti, lai to, uz ko Dievs mūs sūta, lai to svētais gars caur mums varētu izdarīt. Šis ir viens no tādiem ļoti īsi mēģinātiem pateikt praktiskiem iemesliem, kāpēc mēs Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā, zinot, ka cilvēki tiek aicināti uz misiju, pievēršam diezgan nopietnu uzmanību tam, lai cilvēki tiktu skaidrībā ar savām attiecībām ar Dievu un tiktu skaidrībā ar savām garīgiem dāvinām, ko Dievs viņiem grib dot, ko Dievs viņiem jau ir devis, kā to visu lietot. Tāpēc ir tāds atsevišķs priekšmets par svētā gara dāvinām, un tāpēc ir viss prakses laiks, kurās cilvēki viņu mācās lietot. Šajā redzījumā runāsim tieši par šo tematu, tā kā es ticu, tas ir svarīgs un būtisks un bieži vien aizmirsts temats ļoti daudz kur, arī pie daudziem citiem kristiešiem. Un šajā redzījumā jums būs iespēja dzirdēt, aptaujoties ar studentiem, ar vēl kādiem cilvēkiem par tēmu Svētā gara dāvans, un būs iespējams arī dzirdēt garāku interviju ar pasniedzēju, misionāru un mācītāju Marku Krauzi, kurš šajā mācību gadā Grigors skolā pasniedz šo priekšmetu par Svētā gara dāvanām un to lietošanu. Hi, I'm Mark Krause. I'm a pastor from America, uh, serving the Lutheran Church Missouri Synod. Es esmu Mārcis Krause, Amerikā es kalpoju Misūrijas sinodē, tagad dotajā brīdī es kalpoju Latvijas Lutāņu baznīcai. God has called me to serve uh, here in Latvia, in fact, throughout the Baltics, serving the Lutheran churches here. Dievs man ir aicinājis kalpot tieši Latvijas baznīcā un caur Latvijas baznīcu arī visām Lutāņu baznīcām Baltijā. I grew up in uh, Minnesota, which is in the northern central part of America. Es esmu uzaudzis Ziemeļu Minnesotā, tā ir uh, ziemeļu daļa Amerikā. I, I was fortunate to grow up in a Christian family where the, the love of Jesus Christ was, was shared. Man bija tā laime uzaugt kristīgā ģimenē, kur cilvēki dalījās Kristus mīlestībā. Ever since I can remember, my family took me to church and, and Sunday school, and there really hasn't been a time in my life when I didn't really know Jesus. Un nav tāda laika bijis, kad es nebūtu dzirdējis un zinājis par Kristu, jo kopš mazas bērnības man vecāki ved uz baznīcu, un visā, visās aktivitātēs bija vecāki iesaistīti baznīcā. It took a little longer to uh, determine my calling, though, in the ministry. Jā, tas paņēma laiku, lai konkrēti noteiktu tādu manu kalpošanu tieši tādu dievam kā publiskā kalpošanā. After high school, I served in the US Army for three years. Pēc augstskolas beigšanas eh, es kalpoju eh, Amerikas Savienoto Valstu militārajā dienestā trīs gadus. Two of those years I spent in Germany repairing radars. Šos gadus es biju Vācijā. Mans darbs bija labot radārus, following uh, military service, I then attended uh, a university in southern Minnesota. Un pēc dienesta armijā uzsāka studijas augstskolā, Uh, following uh, my study, I uh, sold cars and, and even sold insurance for a few years. Pēc uh, studiju beigšanas mans darbs bija pārdot mašīnas, pat apdrošināšanas polises. But it was through my involvement in a, a local Lutheran church that the Lord uh, began to convince me that I ought to go to the seminary uh, to become a pastor. Uh, un caur manu dalību vietējā uh, Lutāņu baznīcā mācītājs man iedošanai izdarīt lēmumu un, un kļūt par, par mācītāju. One day I, I came home when I was selling insurance. Vienu dienu es atgriezos mājās pēc darba, tad, kad es strādāju pie apdrošināšanas kompānijā. I told my wife that I believe the Lord had called me to be a pastor. She told me she wasn't surprised at all, that she was just kind of waiting for that to take place. viņa teica tā, ka tas īpaši nepār, nepārsteidz, jo viņa vienkārši gaidīja to laiku, kad viņš to paziņos viņai. <laughs> I told her that we'd have to sell our home, which we just bought like a year before, and then move to St. Louis. tas, ko es viņai teicu, kad mums tagad ir jāpārdod mūsu māja, un tagad mums ir jāpārceļās uz dzīvi Sentloisā. She had never lived outside of Minnesota, and this would be the first time that she would live in a big city. Sieva nekad nav bijusi ārpus Minnesotas, un tā būtu pirmā reize, kad viņa dodas ārpus šīs štata un uz lielpilsētu opietām. But we are thankful that the Lord uh, really blessed our lives as we were studying together. Bet mēs esam bijuši svētīti pēc šāda lēmuma izdarīšanas, un jā, mēs varam par to pateikties. I studied at the, the seminary to be a pastor, but throughout that time, uh, she too was in, involved in, in learning to what it will be like to be a pastor's wife. Studiju laikā es studēju, kā kļūt par mācītāju, bet viņa atkal savu laiku studēja, mācījās, kā kļūt par mācītāju sievu for 20 years, the Lord uh, allowed us to serve at, at four different congregations. 20 gadu laikā uh, Dievs viņam deva iespēju kalpot četrās draudzēs. And through those 20 years of experience, it has helped prepare us to be able to serve here in Latvia. Un šie 20 gadi bija tādi kā sagatavošanās gadi, ka Dievs viņus sagatavoja kalpošanai šeit Latvijā. I was able to serve in very large churches and also smaller churches, and even had an opportunity to plant two new churches. Šo 20 gadu laikā viņam bija iespēja kalpot mazās draudzēs, lielākās draudzēs, un arī bija iespēja pat uzsākt jaunu draugu. And that has uh, helped it uh, for me uh, to be able to, to serve here more effectively. Šī pieredze deva iespēju kalpošanai šeit Latvijā. Uh, while we have uh, been here, it has been a, a very positive experience for both Rose and myself. Šis laiks Latvijā ir bijis tāds ļoti pozitīvs dažādos aspektos. We came um, not knowing anyone, Tad, kad mēs ieradāmies šeit, mēs šeit nevienu nepazinām. but the Lord has uh, made it possible now for us to have many good friends. Bet Dievs darīja tā, ka mēs šeit iepazinām daudz ļoti un dažādas atšķirīgas draugus. Even when we were home for three weeks in July, Pat tad, kad mēs atgriezamies atvaļinājumā jūlijā. We look forward to coming back to Latvia to be with the people that we know now here. Pat nevarējām sagaidīt, kad mēs varēsim atgriezties atpakaļ uz Latviju, lai satikties ar tiem cilvēkiem. It's been a, a real joy for us getting to know the, the pastors and, and many wives of the Lutheran Church in Latvia. Ir ļoti liels prieks un privileģija iepazīties ar tik daudz mācītājiem un ar viņu sievām šeit Latvijā. We've been able to work with the, many commissions that are a part of the Latvian Lutheran Church. Mums ir bijusi iespēja ņemt līdzi dažādu veidu tieši baznīcas eh, administrēšanas norisēs un dažādās komisijās. Especially the missions commission and uh, the finance commissions. Īpaši varētu uzsvērt uh, misijas tā komisiju un tieši finansiālu jautājumu lemšanā īpaši. I've also had opportunity to work with artists uh, here at the school in, in to help with uh, curriculum and also the practicum of, as the students get involved in ministry. Bija arī iespēja šeit, Gregors skolā, sadarboties ar skolas direktoru Arti, tieši sastādot mācību plānu un dažādos citos jautājumos. My wife has been working with a, uh, a group of pastors' wives, and they meet on a regular basis. Mm, viņa sieva ir Viņas kalpošana ir tāda, ka viņa regulāri tieši satiekās ar mācītājas sievām. They are planning a pastor's wives retreat that will be uh, held uh, later in the month of October. Viņa plāno mācītājas sievu rekolekcijas oktobra beigās. She will also be working with a, a group of uh, churches to form prayer groups for women also at the local congregations. Un ja arī ir darbojusies, lai palīdzētu organizēt e, lūkšanu tieši tādas grupas, draudzēs, sieviešu kalpošanu. We came here not knowing what we were going to be doing. Jā, ka mēs šeit devāmies uz šejienu, mēs īsti nezinājām, ko mēs šeit darīsim. But the Lord has opened up many opportunities that we can use the gifts that God has given to us. Bet Dievs bija tas, kas atvēra dažādas iespējas, lai izmantotu tās dāvanas specifiskās, ko Dievs mums ir iepriekš devis. and through the experiences that we've had in ministry to provide uh, leadership training for uh, the pastors in the Lutheran Church here. Tā kalpošanas pieredze, kas ir uzkrāta Amerikā un uh, kalpojot tur draudzēs, uh, ir devusi iespēju šeit kalpot tieši mācītājiem, palīdzēt viņiem valdības programmas apguvē. Jūs, Gregor, skolā arī pasniedzat priekšmetu par svētā gara dāvanām. Vai jūs varētu mazliet pastāstīt par to? First of all, it's important to know to, that uh, God has created and given us life dzīvi, to give Him praise and glory. Uh, He has also given us gifts to not only use them to give God glory, dāvanas ne tikai viņas izmantot un dot slavu Dievam, but also to use them for the growth of his church. bet izmantot tās, lai baznīca pieaugtu. For God has chosen us Jo Dievs ir izvēle izraudzījies mūs as his adopted children kā bērnus, kurus viņš ir adaptējis un pieņēmis through the gift of faith caur ticības dāvanu, to serve him as our Lord and Savior lai mēs viņam kalpotu kā kungam un glābējam using the gifts God has given to us. Un izmantot e, šīs dāvanas, kuras mums jau ir iedotas. The spiritual gifts are truly gifts from God. Šīs e, garīgās dāvanas ir patiesi Dieva dotas. They're not something we can earn or work towards. Tās nav kaut kādā veidā nopelnamas vai kuras mēs varam kaut kādā veidā pilnveidot but they are truly gifts that God gives to us. Tās patiesi ir dāvanas, kas ir iedotas mums. We can look through uh, Romans, Corinthians and Ephesians. Mēs varam apskatīt uh, vēstuli romiešiem, korintiešiem, efeziešiem. To discover the many gifts that God has given the church. Un tur mēs varam atrast, kādas tieši dāvanas Dievs ir mums iedevis, lai kalpotu. We will be studying God's word. Mēs uh, studēsim Dievu vārdu. To discover the gifts that are listed there. Lai atklātu šīs dāvanas, kuras tur tiek uzskaitīts and to better understand how these gifts can be used in the church. Lai labāk saprastu, kā šīs dāvanas varētu pielietot baznīcā. We will use a, a simple tool. Mēs izmantosim vienkāršu rīku. Not a, a test, but a questionnaire ne uzdevumu, bet jautājumu veidā. And when they answer all of the questions, they'll have a better idea as to what their gifts might be. Kad tiks atbildēti šie jautājumi, tādā veidā tiks atklāts, kādas tad tās labākās dāvanas katram ir, lai ar viņām kalpot. And the next real challenge Un nākošais tāds īsts izaicinājums will be to discover ways that we might be able to use those gifts lai mēs atklātu tieši specifisku veidu, kā labāk viņus izmantot šīs dāvanas. Tieši baznīcā. Kas tev asociējas ar vārdiem svētā gara dāvanas? Nu, par cik es esmu lasījis Bībeli, tad, protams, man asociējās tieši tas, kas arī Bībelē rakstīts par svētā gara dāvanām. Kā tur rakstīts, ka Dievs piešķir dāvanas, jā, lai, lai celtu savu draugu. Sateikā dēlens man asējas ar talantiem, kas cilvēkam jau piemīt jau no pašas dzimšanas. Nu, tur vai mūzicēšana, vai absolūtā dzirde, vai kaut kas tāds. Bet, nu, principā svētākā dēlens jau ir vairāk, nu, kaut kas tāds pārdabiskāks, kaut kas tāds, ar ko tu vari kalpot draudzē, kas tev piemīt, ko cilvēki redz kā tevī, nu, tāds atšķirības. Tāpat kalpošana vai došanas dēlens un tāda pašaizliedzība. Svētā gara dāvanas manā izpratnē ir tas, kad eh, kristīna brīdī cilvēkam ienāk svētais gars un turpmākā viņa ticības dzīvē kaut kādā veidā ar cilvēku viņš, nu, viņš vēlas izpausties, un tad ir tā, ka eh, tās ir vienkārši izpausmes kaut kādā īpašā formā, kāds ar cilvēku svētais gars darbojās. Un kādēļ Dievs piešķir šīs dāvanas? Dievs piešķir dāvanas, lai mēs, es saprotu, varētu kalpot cits citam Kristus miesā. Jo, kā es redzu, mums ir daudz problēmas, kā dažādas pārdzīvojumi, pārbaudījumi, dažādi uzbrukumi, jā, teiksim, no tumsas spēkiem un tā tālāk. Un tas ļoti svarīgi, ka mēs varam kalpot citam ar, ar svētāk ar dāvanām. Man šķiet, ka Dievs piešķir svētā gara dāvanas tāpēc, lai tās tiešām nebūtu vērstas tikai kaut kādā veidā uz mums pašiem, kaut gan arī tas arī ietekmē, bet eh, lai celtu draudzi. Tieši tāpēc svētā gara dāvanas ir daudz un dažādas, un katram viņas ir savā veidā izpaužās. Vai esi sevi atklājusi kādu svētā gara dāvanu? Jā, es esmu atklājusi, un viena no tādām lielākām dāvanām, man liekas, ir dāvana mācīt. Un, protams, arī es izmanījusi tādu garu pazīšanas dāvanu un dāvanu dziedināt. Un, protams, ka es saprotu, ka tenīs dāvanās man jātrenējās ir, un jo es vēlos, lai Dievs man lieto vairāk, lai kalpo cilvēkiem, jo vairāk arī viņas parādās. Nezinu, vai to var saukt par atklāšanu, bet man liekas, ka varētu būt tā žēlsirdība, ka, nu, sanāk tiešām tā ritīgi just līdz cilvēkiem, kur tādās problēmās, un ka tāds sajūta, ka es pilnīgi zinu, kā viņi jūtās, un ka es blakus, un tu redzi, kādā viņš ir izmisumā, tad tāds sajūta, ka pat tu esi tādā izmisumā, un vairs nezinu, ko izdarīt. Un varbūt arī vēl varētu būt tā kalpošana. Jā, man patīk, ja man pasaka, nu, te, tev ir tāds uzdevums, ja izdara kaut ko tādu. Man noteikti nav vadīšanas dāvana, bet, nu, kad man pasaka kaut kādas konkrētas lietas, kas ir jāizdara, tad es to arī tā labprāt prieku varētu izdarīt. Runājot par sevi, es domāju, ka eh, jā, es varu pateikt to, ka eh, svētais gars caur mani mēģina individuāli uzrunāt cilvēkus personīgās attiecībās. Lūksim Dievu, mīļais un dārgais debes Tēvs! Mēs tev lūdzam, sūti savu svēto garu pār mums. Kungs izlēja savu garu un lietas tam nākt mūsu dzīvēs un valdīt un vadīt. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu sargā mūs no kaut kādas pašizdomātas kalpošanas, sargā mūs no tavas aicinātas kalpošanas darīšanas savā spēkā. Kungs ved mūs pa tādu ceļu, ka mēs tiešām gan dzirdam tavu aicinājumu, gan dzirdam tavu vadību, gan saņemam spēku un dāvanas un visu citu ekipējumu tam, lai mēs varētu būt tur, kur tu mūs katru aicini. Mēs tevi lūdzam, Dievs, māci mūs būt pacietīgiem, ka mēs tiešām spējam lūgt, gavēt, gaidīt un saņemt, nevis skriet savā spēkā. Kungs, lai Tava žēlastība var iet plašumās ar to, lai Tava valstība var nākt ar spēku, nevis nīkuļot, kā tas notiek, kad to daram cilvēku spēkā. Lai Tavs prāts, Kungs, notiek, mēs Tevi lūdzam. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.